na kama ilivyoada kila siku ya Jumatatu tunakuwepo kwa ajili ya kukutana mwezi matatu hii fupi ya Kiislamu. Kwa hiyo ni vema kwa wale ambao hawana dharura za sheria basi ni vema tukabaki tapeana maneno mawili matatu na tupo kingoni mwa mwezi mtukufu wa Dhulhijja na punde tutaingia katika mwaka mpya wa islamu mwezi wa kwanza wa Kiislamu katika mwezi wa Muharram na tulizungumza katika wiki iliyopita mwezi huu una matukio mengi lakini likuwepo tukio la kuadhibiwa kalenda ya Kiislamu matukio la Mtume sallallahu alaihi wasallam kubura kutoka maka kwenda Madina na kuasisi serikali ya mwanzo ya Kiislamu kiasi ambacho masahaba radhiallahu anhu wakachukua tukio hilo kwa tukio muhimu na kuliwekisha katika mabongo ya Uislamu miaka nenda miaka rudi watakapokuwa wakitaja tarehe za Kiislamu basi wakumbuke tukio hilo la kuhama mtume kutoka Maka kwenda Madina. Na kuhama huku haikuwa kama kuhama kama ukimbizi, kama tunavyoshuhudia leo wakimbizi katika maeneo kadha wa kadha wanavyokimbia maeneo yao na kwenda kutafuta msaada, mahala pengine wanakuwa ni watu madhalili wadununi lakini haikuwa hivyo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume akuhama kama mtumizi na ndo utaona hata ule upokeaji wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu wamekusanyika kwa shangwe na nderemo wakimsubiria kwa hamu na haipokeaji wa sampuli kama hii isipokuwa anayepokelewa ni mtu adhimu ni mtu mkubwa na mtu mtukufu tulishuhudia hapa ziara ama tunashuhudia ziara za watawala zinazokuwa katika maeneo kadha wa na namna wanazopokelewa watawala upokeaji wa watawala hata kama akienda nchi nyingine ardhi nyingine ni tofauti na wanapopokelewa wakimbizi kwa hiyo nakariri tena maeneo yangu kuhama kwa mtume sallallahu alaihi wasallam haikuwa kuhama kama ukimbizi bali ilikuwa ni kwenda kuasisi serikali ya mwanzo ya Uislamu ambayo iliwavua Waislamu kutokamana na unyonge waliokuwa nao katika ardhi ya Makka unyonge ambao uliwapelekea wao kuteswa kutiwa katika vikwazo kutiwa katika mitihani kadha wa kadha yeye moja kwa moja mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake mitiani yote ilitaka mtume sallallahu alaihi wasallam aache msimamo yake aache ujumbe aliokuja nao aache ujumbe wa Uislamu aelekee mielekeo yao makoreishi na mtume hakukubali kwa hiyo alipogura kwenda Madina ile hali ya unyonge ya udhalili yote ilivuka kutoka kwa umma wa Islam na Waislamu wakaenda mahala pili pa izza na utukufu ambayo hii imeletwa kutokana na eh, tunu la hijra kiasi ambacho Yahudi haruhusiwi kutoka ndani ya Makka ndani ya Madina ila kwa ruhusa na kibali maalum cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo ni lazima tunapoliangalia tukio la hijra tuliangalie kwa mazingatio mapana na tuchukue mazingatio hayo tuyatie katika matendo na tuyafanyie kazi kama nilivyozungumza nilizungumza hivi zungumzia sira bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ndani yake tunapata ufarazi wa kuswali na ndani ya sira mtume sallallahu alaihi wasallam tunapata ufunuzi wa kivitendo namna ya kutekeleza swala yenyewe hal kadhalika na ibada nyingine zote haija siyam na ibada kadha wa kadha ufafanuzi wake wa kivitendo unaopata direct kwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hivyo hata suala zima la mabadiliko katika mgongo wa ardhi kutoka hali ya unyonge hali ya udhalili e, kutoka hali ya kusimamiwa na sheria kinyume na taratibu za Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kufikia kusimamia watu kwa sheria taratibu za muumba kufikia huku basi ni lazima kumjiza mtume sallallahu alaihi wasallam kivitendo na leo maudhui yetu itakuwa wazi na itajikita katika kufafanua methodology ama taarifa ya Uislamu katika kufanya mabadiliko taarifa ya Uislamu katika kurejesha tena iza ya Uislamu katika kuafikiana kushirikiana tena serikali ya Kiislamu na twarika ya Kiislamu katika swala ni moja alkadhalika katika siyam alkadhalika katika haji zaka ni moja njia ya utekelezaji wake kwa nini inapokuja suala la mabadiliko kurejesha umma wa Islam katika hali ya utawala wake iwe kuna njia zaidi ya moja ni wazi wa magharibi walipofanya jitihada na kuangusha ile hizi za Uislamu utukufu wa Uislamu serikali ya Uislamu walihakikisha wanafanya jitihada Waislamu wasitambue chochote juu ya ibada yao hii adhimu ya utawala kiasi ambacho Waislamu tukavurugika katika kufahamu njia ama manhaj ya Uislamu katika kupatikana mabadiliko zikachimbuka eh njia nyingi na kila mmoja akinafundisha iwafanye ziada katika kupelekea aiza na kukupa Uislamu wakaibuka baadhi yetu katika umma wa Kiislamu wakisema kwamba sisi stabili na mambo ya khairati tutajenga misikiti tutachimba visima tutajenga hospitali naam hizi ni amali za kheri na haini kwa mslamu mwenye kufanya mjada kuendea amali hizi isipokuwa ana fungu lake mbele za Allah ujira ataenda kukuta ujira huo na atapata malipo kutokana na amali hiyo atakayofanya iwe ni kujenga msikiti kujenga madrasa kuchimba visima hizi ni khairati lakini khairat kama hii ama kama hizi hazina mafungamano ya moja kwa moja na kuweza kurejesha tena maisha ya Kiislamu hazina fungamano la moja kwa moja na kurejesha tena maisha ya Kiislamu kwa kuwa tena serikali ya Kiislamu kwa hiyo kidiriki kusema ni khairati na ni khairati ina ujira ndani yake na muislamu atalipwa lakini haina fungamano na hata utendaji wake wa kudumu utendaji wake wa kudumu kwa hizi maana yake ni kujiweka kando na ile kadhia msingi ya umma wa kadhia ya kumnasilisha kiongozi mmoja mtawala mmoja wa Islam ambayo masahaba waliweka pembeni jeneza la Mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza wakaelea hiyo. Kwa hiyo kufanya jitihada hiyo harakati hiyo ni ya kudumu, ni kujivua na jukumu la msingi na kikawaida majukumu haya ambayo nimezungumza ujenzi wa madrasa, misikiti, visima, mahospitali na mengineyo hizi haya ni katika majukumu ya serikali yaani kama kuna uhaba wa madrasa uhaba wa shule mtu wa mwanzo kulaumiwa ni serikali kama kuna uhaba wa mahospitali mtu wa kwanza kulaumiwa ni serikali kwa hiyo haibu uwajibikaji katika haya isipokuwa uwajibikaji katika majukumu haya ni kujivua jukumu la msingi lakini pia ni kujibebeza mtu binafsi au kikundi jukumu ambalo lilitakiwa mwanzo libebwe na dola na tukiwa tunatumia jitihada kubwa kufanya jitihada hizi ilitakiwa mwanzo jitihada kubwa tutumie kwa serikali ambayo hiyo serikali itakuja kusimamia hivi vyote ili lawama ya uhaba wa hospitali tuirejelee dola hiyo, uhaba wa madarasa na misikiti tuirejelee dola hiyo, nayo ni dola ya Kiislamu iliyosimama juu ya msingi wa Kiislamu ambao ni wajibu kwa serikali kuchunga maslahi ya watu eh? na umma kazi yake kuihesabu serikali hiyo katika majukumu yake hayo ambayo ni ya faradhi hii ni ishara ya mwanzo baadhi yetu hubeba na hufanya lakini zipo jitihada nyingine baadhi yetu husimama na kusema kwamba hii ni jitihada harakati najifunga nayo katika kuhakikisha na upeleka mbele Uislamu ama kusimamisha utawala wa islamu ikiwepo tarika ya kutangaza ile takafa ya Kiislamu kwa kuchapisha vitabu eh kuchapisha eh sakafa ambayo utabiri wa elimu ambao uko katika umma wa Uislamu eh, harakati nyingine zipo kwa ajili ya kusambaza kwa hiyo itachapisha itafanya ama itaeneza sakafa yake magharibi na mashariki waislamu hatuna uhaba wa sakafa katika ulimwengu huu tuna utajiri wa thakafa ya Kiislamu ambayo ni pana na tatizo si thakafa ya Kiislamu tatizo kuna jukumu limeachwa juu ya hiyo thakafa ya Kiislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua Uislamu kama challenge kwa mfumo uliokuwepo kwa hiyo alichofanya mtume ni kufanya mgongano wa kifikra baina ya fikra ya safi ya Kiislamu na fikra kitibifu zilizokuwa katika mgongo wa ardhi kwa hiyo kinachohitajika leo kwa Uislamu sio utafitwaji wa tafata ya Islamu na wala sio tatizo la maarifa ya Kiislamu tatizo la kuchukua hii takafa na kumfanyia kazi kivitendo kuibeba kama ni ajenda ili kufanya kazi katika maendeleo ya plastiki. kwa hiyo kuichukua hii takafa ya Kiislamu ama fikra ya Kiislamu ama elimu ya Kiislamu katika sura ya mvutano wa kifikra na fikra zilizokuwepo zinazogongana na Uislamu hivi ndivyo alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam mtume hakuonekaniwa ni tatizo ila baada ya kufika akigonganisha na fikra za makoreji kwa hiyo hayutakishaji wa takafa lakini takafa hii hatuichukui ili tuweze kuibeba na kuibadilisha kivitendo tukichukua kama mali ya nadharia ndio leo si ajabu eh wasomi wa wetu katika vyuo vikubwa vya Kiislamu mamia kwa mamia na wakarudi katika jamii zetu wakawa wasomi hawa ni kama vitabu vinavyotembea wakawa hawana athari katika jamii yetu hii ni kwa sababu haikubebwa ile fikra ya Kiislamu katika sura yake ya mvutano wa kifikra na fikra nyingine shikikifu zilizokuwa katika mgongo wa ardhi swara'un fikri mgongano ule wa kifikra haukufanyika mpambano mvutano wa kifikra haukufanyika na hili ni swala dharura kwa umma wa Islam kuongeza Uislamu katika sura ya mvutano wa kifikra na fikra kwetu ndio kunapelekea mageuzi na mabadiliko katika mgongo wa ardhi kwa hiyo kuchukua ni suala la kuchapisha na kueneza takafa bila kuchukua takafa hiyo katika sura ya kivitendo ya mkutano ya kifikra itakuwa sakafa hiyo ni kama mfano wa kitabu kinachotembea Qur'an imehifadhiwa na mamia ya vijana maelfu ya vijana lakini Qur'an hiyo lau itabebwa katika sura ya mkutano wa kifikra basi hata wale tunaowaalika katika majukwaa ya kuadhimisha eh na kusikiliza mashindano yetu basi hawatodiriki kuhudhuria alifika yule aliyesoma Qur'an billah akizungumza kwamba tatizo hana ugomvi na waislamu yeye hana ugomvi na waislamu ugomvi wake ni juu ya mtazamo uliokuwepo ndani ya Uislamu ndani ya kitabu kile Qur'an Karim na kitabu hiko kinahitaji wanadamu waislamu wasimamiwe na kitabu hicho katika maisha yao ya kila siku kwa hiyo tatizo lake hili si muislamu kama wewe tatizo lake tatizo ni kwa kitabu ambacho kimetoa mwongozo sasa zile ajenda zake na waislamu watazibeba ndio itakuwa tatizo kwanza hii ni sehemu ya pili lakini wapo tuta rejesha maisha ya Islamu kwa kufuata njia ya kujumuika na hao maadui wa Uislamu eh tukipokea kidogo kidogo ya kwao na tukipeleka kidogo kidogo ya njia ya tadarruj eh kwamba unajiingiza umumo tunajiingiza umumo katika nidhamu hizo hizo na tukijiingiza huko manake tutakuwa na utawala tutakuwa na mamlaka kwa mujibu wa nidhamu hizo kwa hiyo kidogo kidogo na tutaanza kuyapeleka kidogo kidogo njia hii haijafanywa na mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hata tukikubalia njia hii ni njia ambayo ya kurudisha baina al-haqq wal-batil na Mwenyezi Mungu asema wala tanbitu al-haqq bil-batil wataktumu alhaqqa wa antum ta'lamun, msichanganye haki na batil Kwa hiyo kusema kwa lafzi moja unakubaliana na matakwa ambayo ya kinyume na Uislamu kwa lengo la kutaka kutekeleza Uislamu baadaye kwa nukta moja nyingine kidogo kidogo, manake kukubali kuchanganya baina ya haki na hili ni haramu moja kwa moja kwa umma wa Uislamu. wala talbisu alhaqqa بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون لكن تقسم tadarruj ثم لا ni mwalimu wa ibada hii yeye aliitwa na makafiri katika lilokuwa kubwa zaidi ya hili sisi twajipeleka wenyewe tuwajiingiza katika mifumo yao wenyewe mtume aliitwa na zuamao quraish wakimtaka mtume sallallahu alaihi wasallam kama unataka mali tutakusanyia hata kama mfano wa jabali kama unataka mwanamke mzuri tutakusanyia nismaka hapa tutakusanyia wale wote wa Maka utakuwa mwanamke mzuri lakini uachane na ajenda ya kijamii Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataa alikataa moja kwa moja hata amiaje alipomnabii aache uliganizwa Uislamu alikuwa wazi tu lao likachukuliwa jua likawekwa mkono wangu wa kulia walqamar ala yasari na mwezi ukawekwa mkono wangu wa kushoto eti nilegeze misimamo mimi nianze kupata mambo yao kidogo kidogo na kwetu tutakuja kuyapata kidogo kidogo mtume anasema kaftu kubali jambo hilo ima ni jambo la dini hili lisimame litumie au yeye mtume sallallahu alaihi wasallam afi walipomtaka mtume waabudu mwaka mmoja Uislamu mwaka mmoja waabudu ushirikina aliwaambia wazi lakum dinukum waliya dini lana a'maluna walakum a'malukum alikuwa wazi mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nyinyi mna tabia zenu na mienendo na matendo yenu na sisi tunawakwetu kwetu nyinyi mna dini yenu na utaratibu wenu katika maisha na sisi tunawakwetu kwetu kwa vitu hivi havichangamani kwa njia ya kujipenyeza katika nidhamu ambayo sio ya Kiislamu katika utaratibu ambao sio wa Kiislamu kwa lengo taninacho kufanya mabadiliko njia hiyo ni njia ya kimakosa na pia usemwa baadhi Yesu wengine kulingania akhlaqi akhlaqi ni tabia njema tabia njema na mtume alikuwa ni mwenye tabia njema na akisifika na mwenye Mungu akimsifu kwamba yeye tabia yake imezidi tabia njema zote pamoja na hivyo kwa kuwa mwanzo kubeba Uislamu katika sura ya kifikra na mkutano wa kifikra na tabia njema yake haikusaidia kuleta mabadiliko katika mgongo wa hivyo haitoshi kubeba ulinganizi wa tabia njema kusema kwamba tabia njema ndio itapelekea kitu mabadiliko katika kurejesha tena maisha ya Kiislamu. Hali kadhalika kuna njia inatajwa na baadhi ya Waislamu wenye jazba aidha kwa kurubuniwa au kwa ghera yao kwa Uislamu lakini kwa kukosea njia baadhi yao utaka ni lazima dola hiyo itasimamishwa kwa njia ya vita huu pia si ufahamu sawa ni ufahamu wa kimakosa ukizungumza jihad sio haramu kuzungumzia sio haramu kuzungumzia ukizungumza jihad wazungumzia jeshi na haili kwa kikundi jeshi kwa dola na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya maka hakuweza kufanya kitendo chochote cha nguvu katika ulinganizi wake Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya ndani ya maka na hii haiti uoga kwamba Mtume katika maka alikuwa ni muoga la haikuwa hivyo bali walikuwa jasiri na mshupavu maneno yake yalijulisha hivyo na misimamo yake ilijulisha hivyo kwa hiyo kusema kwamba kutumia mungu kwa serikali ni katika njia ya kimakosa kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya hivyo katika kuhakiki serikali yake ya amani na kufuata vile ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam alifafanua kivitendo na rejea tena jambo hilo ni wajibu wa umma wa Islam kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani sema Mwenyezi Mungu anawaambia kusema hadhihi sabili hii ndio njia yangu mimi ad'u ila Allah na vijana watu wamwelekee Allah ala basira kwa vision kwa mtazamo maalumu ana wa man ittaba'ani njia hiyo ni ya kwangu mimi na wale wanaonifuata kwa hiyo njia ya mtume katika kufanya mabadiliko njia hiyo ni wahi na ni wajibu wetu waislamu kumwigiza mtume katika wahi huu ana wa manisalani manake ni waislamu watakaomwamini mtume saa salam ni wajibu wamfuate katika njia hiyo kwa hiyo njia tunayofafanua tutakayofafanua punde si njia ya watu fulani ama ya kundi fulani ni njia ya umma wa Kiislamu katika kufanya mabadiliko hiyo njia hiyo ni njia ya Uislamu katika kufikia mabadiliko sio njia ya Hizb Tahrir sio njia ya Jamaa Tabligh sio njia ya salafu saleh, ni njia ya Waislamu. Kwa hiyo Waislamu wote wanatakiwa washike hapo katika kufanya mabadiliko. in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikiwa nyinyi mwampenda Mungu kikweli kweli, basi nifuateni mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelekezwa awaambie hivyo waumini anaelekezwa wa Islamu kiwa mwampenda Mwenyezi Mungu na mtume kweli kweli, tumfuate mtume sallallahu Kwa ufupi, baada ya kuangalia vikundi kadha wa kadha ambavyo vimebeba taswira ya kuutumikia Uislamu, lakini twasema hakuna mafungamano na swala zima la kuendesha maisha ya Islamu kwa kusimamisha serikali, kwa sababu usimamishaji wa serikali ulifanywa na mtume na mtume alifanya kivitendo kwa hiyo ile njia ya mtume sallallahu kupitia hira ya bwana mtume sallallahu ambayo hili alikuwa ni swali kwa umma wa Islam kwa sababu sira zinasomeshana sira tulifahamu sira ijua lakini kwa sababu wa magharibi wamedunga fikra zetu mdungo ambao tutakuwa mbali na fahamu yetu sahihi kwa hiyo tunabudi isipokuwa kupambanua maana hiyo kwanza ni dawa sirria ulinganizi wa siri Mtume sallallahu alaihi wasallam ulinganizi ulianza tangu siku ya mwanzo alipoambiwa na Mola wake ya ayyuhal mustaqim qum fa'anzir tangu alipoambiwa simama na ubebe ulinganizi kwanza wakati mtume alibeba ulinganizi siri hapa ilikuwa ni siri ilikuwa ni kitu gani ilikuwa ni dawa la hasha dawa yenyewe haikuwa siri na ndio maana kabla ya kudinishwa wana dawa makureshi wanasema ah twasikia bwana Muhammad akikatisha mbele yao kala kipita twasikia ukijana adai ile hatua utume eti ateremshwa utume kutoka mbinguni kwamba yeye anasemeshwa na malaika eh wanasema anasema kijana yani asipatikane mwingine ni huyu kijana kwa nini walikuwa wakizungumza kwa nini walikuwa kuzungumza hizi Kwa sababu dawa ya mtume ilipoishana minong'ono ikifikika kwamba kuna mtume analingania watu kumpekesha kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala na analenga kufanya mabadiliko katika mgongo huu wa ardhi minong'ono ilipoishana kwa sababu mtume kufanya kazi hili ilikuwa ni kikundi cha mtume sallallahu alaihi wasallam wako ngapi wanakutana wapi wanafanya nini wanapokutana hii ilikuwa ni siri kwa hiyo tukizungumza dawa ya pili haikuwa ni ulinganizi wa wazi moja kwa moja ilikuwa mtume akimfuata yule ambaye ana matumaini naye lao kufikisha ulingo wa Kiislamu akamweleza ajenda aliyokuwa nayo akamwelekeza utume wake akamwelekeza na kumwelekeza basi yule mtu atakubali na atabeba bila na hata kama atapinzana hata kumpinzana mimi ndio tunaona kwanza kuamini kwa kwanza Siddiq yake kitendo waona kwanza kuamini katika wanawake akawa mkewe eh mama wa Islam ni Khadija kwanza kuamini katika watoto tukamwona ni Ali bin Abi Talib eh na kwa kuamini tu na kufahamu ile ajenda mtu wa kwanza katika watu wazima Bakr Siddiq mdogo ni Ali yaani mtume akupenda kwamba natafuta watu fulani au na waandaa vijana na kunika afu hawa baadaye wanakuja kusema a ah, ah, yeye ajenda yake ni ya watu wote na sallallahu ila rahmatan lil alamin mkubwa mdogo wa kike wa kiume mzee wote walitangazwa katika harakati ya mtume sallallahu alaihi wasallam na vijana wengi wakawa na raba na mapenzi na wakaisikia dawa ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakiwa na umri mdogo Zubair bin Awam akiwa na miaka 16 tu 16 Talha bin Ubaidullah akiwa na umri wa miaka kumi na mbili Arqam bin Arqam akiwa na umri wa miaka 14 tena akawa sahaba huyu aljalil sahaba huyu mpenzi sahaba huyu mtume sallallahu Arqam bin Arqam wakati ambapo lao mtu atajulikaniwa ni mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lao mtu atajulikaniwa ni mfuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam atapigwa atateswa pengine akauawa Arqam bin Arqam anatoa nyumba yake darasa za siri za mtume zinafanikia huko nyumba kijana miaka 14 kina Uthman bin Affan kana miaka 20 kijana wengi walimchukua mtume sasa katika dawa ya siri mtume alipata kundi ambacho kundi hilo akawa na alipokuja kusilimu Omar akamshawishi sana mtume cha dawa mtume alimwambia bado hatujaamrishwa. Baadaye ikaja agizo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenda kwenye stage ya pili ya dawa ya ya Mtume sallallahu kutoka kuunda kikundi ambayo kazi hiyo ilifanyika kwa siri kwenda kwenye stage ya pili nayo ni suala la maingiliano baina ya kikundi chake na umma pale paambiwa fasda bima tukmar wa a'rid anil mushrikin weka wazi weka wazi ndani weka mambo bayana mtume akawakusanya watu katika limasafa akiwalingania islamu akiwafahamisha kwa ujumla wake hapo ikawa umefunguliwa mlango wa maingiliano baina kikundi cha mtume na umma dawa ikawa ikifanywa masokoni majiani mabarabarani katika viwanja vya manafiki vya haji palipokuwa na mkusanyiko wa watu dawa ilikuwa ikifanywa kazi baada ya siku hii mtume aliyotoka rasmi katika mlima na akawaita watu na akafikisha ujumbe dawa ikawa imefika katika maingiliano pamoja na umma kikundi cha mtume maingiliano na umma tunaweza kusema hapa mihadhara ikawa imefunguliwa public talk zikawa zimefunguliwa hapa kwa hiyo mtume akadhihirisha dawa yake kwa watu wote na hapa ukadhihirika ule mkutano wa kifikra kwa mapana yake eh wale waliokuwa wakibeba fikra ya kisidifu zinazogongana na Uislamu wao walipambana barabara na fikra za mtume kama yeye mtume alipambana na fikra zake tuambia antum wa mataabuduna min duni la hasan atuelezea kitu nabii Allah Ibrahim kuhusiana na sanamu haya ungei hayali na yakachakula haya atakula nini na yenyewe hayaongei akiwasomea vile huenda wakatanaba makuraishi ni wapi mwisho akiwaambia tuasimu lakini antum ma ta'buduna min duni al-azab jahannam nini na hivyo mnaviabudu katika masanamu kuni za moto tu akiwaelekeza watu namna mbaya wanayofanya kuwazika watoto wao wakiwa hai wa kike akiwaambia hiyo ni dhambi na mtakuja kuulizwa safiana akiwaeleza watu nidhamu ya kiuchumi ile ambayo wanaokwenda nayo ni nidhamu ya kuwafukarisha watu na kuwatia watu umaskini na mtakuja kuulizwa wailu likulli humazatin lumaza alladhi jamaa mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada mtu anadhani kukusanya mali vile ni jambo zuri eh wanakusanya mali kwa dhulma yahsabu anna malahu akhlada kidhani kana kwamba ile mali yake itamfikisha milele kulimbikiza maji ni makosa makubwa katika Uislamu wanaokuja vipimo wao ni mtafidina alladhina idhaktaba la nas yastawfun walosimama mbele ya dawa yake hawasemi walosimama mbele ya ulinganizi wa dawa yake mtume aliwapesi wakina eh amru bin hisham wakiwa ni watu wakubwa katika Makka wakipewa majina makubwa abal Hakam kwamba mtakata hikma basi baba wa hikma ni Amr ibn Hisham tuna kumuita Abu jali kutokana na ukaidi wake wa kupinga haki na kupinga Uislamu ami yake mjabi Talib mjabi Abi alipoweza kuharibu na kusimama katika dawa ya mtume kupinga ikaja sura nzima tabbat ya dadi dadi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab kwa hiyo ilikuwa ni mvutano wa kifikra kisawasawa akikosoa fikra zao akitangaza fikra zake na alisimama mbele ya ulinganizi huu kuzuia Uislamu ufahamike alikuwa ni adui wa Mwenyezi Mungu adui wa mtume Muhammad sallallahu na alikuwa ni adui wa umma wa Kiislamu mtume alipambana naye lakini katika hatua ya mwanzo ilikuwa mpambano wake ni mpambano wa kifikra zaidi kuwe akuwa akuvuka stepu ya aina yote na wala ikupokelewa katika maka kwamba mtume alitumia kitendo cha nguvu katika hali ya maingiliano na umma mtume akafika mbali ya kuenda kuomba usaidizi wa kinguvu kwa wenye nguvu swala nusra aliyazingira aliyatembelea makabila takriban zaidi 20 akitaka wasilimu watoe nguvu zao ili Uislamu usimike katika ardhi yao Uislamu usiwe nafasi ya kiutawala jukumu hili walikubali hausi na Hazrat katika Madina na Mtume sallallahu alaihi wasallam akabura kutoka Maka kwenda Madina akienda kwenye dola yake changa aliyoanzisha na mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia katika hatua ya tatu ya uthabibishaji Uislamu kivitendo mia kwa 100 uthabibishaji wa Uislamu kivitendo aya inapoamka kutoka mbinguni inaingia kwenye matendo aya inapoamka inaingia kwenye matendo aya ya aya mirafa aya kadha kadha aya jihad aya jizya aya aya aya zote zinazohusiana na sheria vinashuka na kutia kwenye machozi hii ndo ufupi wa njia ya mtume sallallahu kula kuli kufanya maingiliano pamoja na umma pamoja na kuomba nusra pamoja na uthibitishaji wa Uislamu nia hizi ni tatu ndizo alizokuta mtume sallallahu alaihi yeyote mwenye kutaka kufanya mabadiliko katika mgongo wa ardhi basi ni wajibu ajifunge na manhaji hii sisi katika hizbu tahrir tumetabani manhaji hii ndio manhaji ya mabadiliko hakuna dola ya Islamu kana kwamba tuko Maka tutatumia njia zote ambazo taratibu zote ambazo tunazitumia kwa Maka kwa hiyo hizbu imeshaundwa tangu miaka ya 1950 ipo inafanya kazi hizbu tahrir ishaundwa tupo kwenye maingiliano na umma pamoja na udaftaji wa nusura katika biladi ambazo zina zinamiliki nguvu za kihakika katika ulimwengu wa Kiislamu. Itakapotokea ardhi mojawapo katika ardhi za Kiislamu zitatoa nusura kwa Hizb Tahrir, basi itatangazwa khilafa ya Kiislamu katika mgongo wa ardhi na itakuwa ni Waislamu wote na wala isitoa hivyo, kwa sababu manhaji iliyofanana ni manhaji ya umma wa Kiislamu tunawaiteni ndugu zetu islam tujifunge katika njia hii ya Mtume saa salam katika kuyafikia mabadiliko ya kweli. Wallahu wa rasuluhu aalam. Tuwe fursa ya maswali walau moja au mawili, na kama kutakuwa hakuna basi tutahitimisha kwa leo. Swali Naam. Tulize maswali. الدنيا ان شاء الله خير Allah tuwafikishe tuwe katika kusikiza maneno na kuyafuata yale yaliyofanyika اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع دعاء يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد بن الامي وعلى اله وصحبه وسلم